วกเราก็อีกสอง วัน เนาะเต็มๆที่ เราได้อยู่ ที่ตรงนี้นะ可能只有啊两天可以就是整天在这里บางที ช่วงท้ายๆนะบางที ความ คิด โปรเจกต์ ต่าง ๆ นะ มัน จะ เยอะ นะ啊快阐述到快要结束的时候呢这 那个念头那些念头计划就比较多。嗯嗯，คิดมันจะคิดล่วงหน้าไปว่ากลับไป จะอยากไปทำอะไรบ้างนะ就想到将来如果我回回国了回去了哦要做什么什么นะกลับไปที่วัดจะไปทำอะไรกลับไปที่บ้านจะไปทำอะไรนะ 回回到寺院，回到家里，我该做什么什么？บางทีก็เป็นโปรเจกต์ดีนะความคิดดีๆนะอยากจะช่วยคนนั้นอยากจะแนะนำคนนั้นก็มี有些念头也有些计划它也是好的就想啊、想介绍就是用国方面啊指导其他人หรือบางคนอาจจะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นหรอก เราอยากจะไปกินอะไรดี อยากจะไปทำอะไรดีื或者我们有些人也可能没有想到其他人哈，但是想我我要去什么呢？我想干嘛干什么呢？ให้รู้ทันมันนะ要及时知道它คือบางทีมันจะทำให้เราเสียเวลานะ เดินจงกรมก็ดียกมือก็ดีก็ไปนั่งคิดวางแผนล่วงหน้าเลย我我们这样的想个有计划，就计划的话，就会让我们啊浪费时间的，耽误我们的那个用功，不管是做手部动作还是进行。หรือบางคนก็อาจจะกังวลนะกังวลว่ากลับไป จะไปปฏิบัติอย่างไรต่ออะไรไหมนะ或者有些人可能担心啊我回去了我该怎么继续用功呢ต้องทำมากทำน้อยขนาดไหนอะไรนะ我要用功应该用功嗯多少啊ที่จริง ก็เราควรปฏิบัติตลอดเวลานั่นแหละนะ其实我们还是要一直用功啊 all the time 整时时刻刻要用功คือแต่ก็คือมันมีปฏิบัติสองแบบเนาะ แบบหนึ่งเรียกว่าทำในรูปแบบนะ但是我们有两种啊用功方法第一就是固定修行方法การทำในรูปแบบเราก็จัดสรรเวลาทำเท่าที่งานการหรือเวลาว่างของเราที่เอื้ออำนวยนะ这个固定修行方法你要 安排你的时间哦，就啊，就看看你自己的工作啊时时间啊。ทำตอนเช้าทำตอนเย็นนะทำเป็นประจำทุกวัน早上做晚上做都可以要每天每天做เธอในระหว่างวันเราก็ว่างเมื่อไหร่นะเราก็เนี่ยพลิกมือรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวเนี่ย然后

那一般的活动不要用很多头脑，你也要增加这个觉性。นี่ยเรากินข้าวแบบนี้นะสามมื้อที่เรากินข้าวเราก็รู้สึกตัวไปในขณะที่กินข้าวทุกมื้อนะเอ่อ一天我们吃三顿饭哦每一顿我们也要增加觉知อืมเราอาบน้ำเรากวาดบ้านถูบ้านเนี่ยก็เป็น ช่วงที่เราได้ฝึกสตินะมีอ่า洗澡冲凉或者打扫清理家里啊都是可以培养觉性的时间แต่ก่อนเราก็ทำไปงั้นแหละทำไปให้มันเสร็จเสร็จไป หรือบางทีก็ทำแบบ รีบร้อนให้มันเสร็จเร็วๆนะ以前我们只是做做而已就让它做完或者有点急แต่ถ้าเรา ลองฝึกใหม่ เออ นี่แหละช่วงเวลาปฏิบัติธรรมอืม ในกิจวัตรประจำวันเราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมมากเลยอืม现在我们改变一下哈要这样习惯就是那些时间也是我用功的时间，然后我们用功的时间就更多了。เพราะเวลาทำกิจพวกนี้นะ บางคนมันเนใหญ่อะมันทำสองแบบพวกหนึ่งรีบร้อนก็รีบทำให้มันเสร็จๆไป 啊，做这些事情呢，比如说打扫家，有两种，一般人两种的做。第一可能很很急，想快快就做好。啊，去快，急，做安尼，然后咧，去急那，做安那，再急，去做安安。嗯。啊，很急的做这个事情，因为想啊，做这个完了以后还要做那个事情。 做那个事情的时候也是很急，然后因为还要想做完，要再做另外的事情。โดยเฉพาะเช่นการเดินนะเรารีบจะเดินไปให้ถึงตรงนั้นเร็วๆที่จริงถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเรารีบเกินไปอ่ะช้าลงหน่อยหรือว่าหยุดสักพักนึงนะตั้งสติใหม่特别是走路的时候，我们心已已经就是想到想很快就到那里了。 如果我们有决心的话，不要太急，慢慢一下。เนี่ยนะถ้าเรารู้เท่าทันนะ เวลาเรารีบร้อนเวลาใจมันร้อนบนนะเนี่ยเนี่ยเรากลับมาตั้งหลักใหม่ เราจะปฏิบัติทำได้เลย当你走路的时候如果急的话如果你要及时知道啊然后回来再再来开始แต่อีกพวกหนึ่งนะคือพวกอ้อยอิงหรือว่า ดำดิ่งอยู่ในการกระทำนั้นเกินไป另外一种呢，刚才是太急是吗？另外一种就是啊、太慢了，然后就住在那个那个动作，他做什么就进入到那个动作里面。เช่นถ้าได้กินอะไรอร่อยอร่อยหอมๆก็อืมอยู่กับตรงนั้นนานๆ 比如说吃到了什么很好吃、很香的东西，然后就就是很喜欢的跟着那个状态，久久长长时间长喜欢。คือในทางโลกเนาะบางทีเขาก็กาแฟนี้หอมหอมรสกลมกล่อมชาอันนี้ก็หอมหอมนะมีสจิบอยู่นะฮะ因为世界上呢就是这样这个咖啡呢 好香好香，那个味道也很好。茶这个茶也是很香很香，很好茶。然后就喝了好久。คือมันก็ดีนะแต่เราเราอย่าใช้เวลาของเราไปหมกมุ่นกับตรงนั้นบ้างก็กินก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอืมอย่าไปก็เรียกว่าเคิร์มไปดื่มดำกับมันมากอืม其实也是 OK 了但是我们不要太浪费我们的时间跟着他在一起 คือบางอย่างที่เราชอบ มันก็ดึงให้เราเคิมไปกับมัน有些东就是有些东西我们喜欢的东西会会拉会拉我们跟着它跑跑走เหมือนเราสังเกตไหมเวลาเราคุยกับใครถูกคอเราก็จะคุยค่อนข้างนาน你感觉感觉到吗？比如说你跟谁 啊、呃，说话说的就是很友好，说的很很好，然后就跟他聊了很长时间。嗯，อย่างเช่นบางทีเรากินชาล้อมวงไปก็คุยกันไปบางทีแรกๆก็มีประโยชน์นะแต่ดังๆก็ไม่รู้ว่ามันไปเรื่อยเปื่อยอ๋อก็จะ比如说我们喝喝茶几个人喝茶在一起哈刚刚开始啊、那个 那说话那那那些句话就挺挺挺好的，有有有利益，但是越来越说越乱了，就就没有什么重要了，不必要说。嗯，那那，菩萨那，他们跟班，哥弟，但但，没动题嘛吧。嗯，有的时候啊，我们可以说那个叫什么法。 聊天儿过于法，你们叫什么？ <laughs> 就就是说，就是谈法，嗯，是不说吗？法就是平平平，就是我们我们说，比如说，就是一起喝茶，然后然后就聊聊聊过于法谈啊，对，但是。 啊，尊者说，有的时候我们那样谈是 OK，但是不要经常常常谈。嗯，คืออันนี้นะ ในกิจวัตรต่างๆในในชีวิตเราต่างๆเนี่ยถ้าเราฉลาดนะมันจะมีเวลาในการได้ปฏิบัติธรรมเยอะมากนะไม่ใช่ว่าน้อยๆหรอกนะ我们呃日在日常生活生活中的 活动呢？如果我们聪明的话，其实 <clears throat> 用功的时间是挺多的。 กี้ใจไปดูไม่ชีนานไหม你刚刚才你的心跑来看那棋远不就是久不久，时间长不长，来跑到我这里。不长。เห็นใจเราเวลามันไปมอง ใจเราเวลามันไปรออะไรไหม有没有看到 你心就跑到外面，跑到去看去观。ไม่ใช่ว่าเราจะห้ามไม่ให้มันมันอยู่เฉยๆนิ่งๆนะไม่ใช่นะ แต่ถ้ามันไปก็ให้เราเห็นมันนะ也不是我们要阻止它，不不让它跑去花哈，但是只是它跑了，我们要及时知道。嗯，那อันนี้คือ เรียกว่า ในชีวิตประจำวันอะบางทีถ้าเราทำกิจกิจวัตรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็กิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเนี่ยมันก็เราก็ตามรู้กายไปเรื่อยๆนะบ่อยๆนะ我们嗯日常生活如果很多活动啊我们要做不要用那个头脑的那些活动呢我们可以一直观身体常常观到身体 แต่บางทีมันก็อาจจะมีความคิด หรือมีอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ มันเกิดขึ้นมาแทรกในขณะที่เราใช้ชีวิตจะมาวันเราก็ตามรู้เข้าไปเรื่อยๆนะ但是那时也也可能升起一些情绪或者念头，我们也要及时知道它。嗯，บางครั้งในกิจต่างๆนะเออมันอาจจะดูกายยากเวลา เราต้องทำงานต้องใช้ความคิดเนะี่ย แต่เราก็อาจจะสังเกตจิตใจของเราได้บ่อยขึ้น有些工作可能呃很难关身体，因为用头脑比较多嘛。但是那些工作，你可以很容易关心，看到你的情绪。เช่นสมมติเวลาเราประชุมงานกันอาจจะประชุมงานกันอาจจะต้องพูดต้องคิดตามต้องอะไรเนี่ย 比如说我们开会啊，开会的时候我们可能要说话，要啊听想着听，然后想。แต่เวลาประชุมสมบางทีเพื่อนเขาพูด เหตุผลไม่ตรงกับที่เราคิดหรือพูด แล้วเราไม่ชอบใจ ความไม่ชอบใจเนี่ยไม่ใช่งานนะความชอบความไม่ชอบใจเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้เรารู้ทันจันี้ 开会的时候，如果朋友说什么不太同事是吧？说什么不太呃对你的想法不相不不同啊，然后你心上升起不满意，那个那个情绪呢，它它不是没有啊没有跟工作有关系，所以我们要要及时知道那个情绪。你今天要变火娜，呐。 เรารู้ว่างานเนี้ยลูกน้องก็ทำผิดทำไม่ดี งานทำไม่ดีทำผิดก็อันนึงนะแต่ความรู้สึกเราโกรธเราไม่ชอบเนี่ย อันหนึ่งให้เรารู้ทันความโกรธความไม่ชอบมันเนี่ยของเราด้วยนะอ๋อ或者你是领导你有那个那个同事吧啊然后同事做的做的工作不好不对啊 不好不对的工作是另外一个部分，但是你心如果不不高兴、不满意，那是另外一个部分，你要你要关到它。อันนี้แหละนะถ้าเราเห็นเออมันก็จะแยกได้ต่อไปเราก็จะทำงานอย่างเรียกว่า ไม่เป็นทาสของอารมณ์เนาะอ่า如果我们可以这样的分分离的话，那以后我们工作就 就不是那个情绪的奴隶。เนี่ยถ้าเราจับหลักได้นะโอ้เราก็สามารถฝึกสติได้บ่อยเลยนะในการทำงาน ก็ไม่ได้ต้องเสียเวลาไปรอปฏิบัติธรรมตอนเย็น อารมณ์มันเกิดขึ้นตอนนั้น เราก็รู้มันตอนนั้นแหละ如果如果你啊掌握这个核心原则呢所以当你在日常生活当中工作的时候 也不要等到晚上才可以有时间用功。你用功啊，你工作的时候有什么情绪或者什么念头，也可以关到，那也是用功。พูดเอาไว้นิดนึงก่อนเราจะได้ไม่ต้องคิดมาก我先告诉你们那你们就不要想的太多了นะให้เราเชื่อมั่นแท้ว่า วิธีการปฏิบัติแบบเจริญสติเนะี่ยมันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ได้ได้ดีนะ要我们信心啊，我们这个放中禅培养觉性的方法，可以在日常生活当中使用，这很好。 แต่ก็วางไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะในอนาคตนะ但是现在先要先放下哦先不要想到将来很多เอาว่าสองวันนี้นะ เราจะตั้งใจทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะ我们这两天啊要尽力的用功嗯คือเราตั้งใจทำเหตุนะในพุทธศาสนาท่านจะเน้นที่การ กระทำเหตุ嗯，我们要重音，我们佛家就是强调重音。อย่างทำเหตุแบบนี้ก็คือเราฝึกสตินะ สตินี่คือมันเป็นเหตุนะ重音就是培养觉性，这个觉性是因。นะส่วนผลนะมันก็เกิดเป็นความไม่ทุกข์นะเกิดปัญญา เกิดความบุกพ้นขึ้นมานะ果就是什么呢？就是 不苦啊，开发智慧，嗯，ไม่ทุกปัญญาอะไรน解脱คือทางทางเราเองไม่ค่อย คืออาจจะไม่ค่อยไปเน้นถึงว่า มันผลมันเป็นอย่างไร อธิบายเรื่องผลสภาวะของผลที่ต่างๆนะ我们这个乘船不太讲很多关于那个果啊，就那个结果。 是怎样的状态，或者没有解释很多。但，我们我们强调的是啊方法怎怎么做好น然后就啊强调让强调用功。嗯，那ก็เ您呢，น您าคปฏิบัติ <laughs> 强调的，强调的，强调的，强调的，强调的，强调的，强调的，强调强调的，强调的，强调的，强调的，เ调的，强 就要精进用功是啊种因。ลักษณะที่ทำเหตุนะ เราต้องรู้ทันเวลาบางคนก็ทำเหตุแบบทำไปด้วยอยากมากไปด้วยนะ而且当我们用功的时候，要及时知道，因为有些人用功的时候呢，很有有大的欲望。คืออย่าไปทำแบบอยากได้ อยากเป็นอยากเอาอะไรเนี่ย 我们不要有欲望，想得到、想成为、想想有什么啊，然后去做。หรือแม้แต่บางอย่างที่มันไม่เราไม่ชอบนะก็ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากเอานะ或者有些东西我们不喜欢，然后就也是不想要、不想得到。嗯，พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความอยาก 佛陀教我们要舍离欲望。ไม่ใช่ให้เราไปยึดความอยาก不不是不是让我们执着欲望นะถ้าเรารู้ทันเราก็ละความอยากไปเราก็ทำเหตุนะสร้างสติฝึกสติดูกายดูใจบ่อยๆ让我们及时知道啊我们要种因要舍离那个欲望啊 回来观啊觉知身体和心。ในกายในใจนะ่ะเขาสอนใจรักให้เราเห็นตลอดเวลาอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะอ๋อ这个身心呢它一直教我们三法印อาการต่างๆนะก็ล้วนแต่ก็แค่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะ所有的状态它只是升起然后灭去 ไม่ว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนั่นนะ不管是好不好或者喜欢不喜欢它只是升起然后就短暂然后就灭去ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆนะต่อไปมันก็จะเกิดทรี่กว่าสัมมาสมาธิคือจิตใจมันตั้งมั่น当我当我们常常培养觉性 以后他会升起那个正定，那那就是安住心。คือจิตตั้งมั่นคือไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ง่ายๆแต่ไม่ใช่ว่าเราพยายามบังคับให้มันตั้งมั่นนะแต่คือจิตมันมั่นคงของเขาเอง安住心就是嗯不不容易跟着情绪跑，但是也是不是我们控制它哈，就是它自自动自发，你说自己那个有 安住心。ถ้าเปรียบเทียบจิตใจเหมือนกับต้นไม้คือต้นไม้ที่ที่โตมาหลายปีอยู่นะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดำต้นก็มั่นคงรากก็แข็งแรง如果比喻心和呃比喻像那个树啊安住心就好像那个那个树长长大了而且 那个比较大根就比较深จิตใจที่ฝึกบ่อยๆนะมีสติบ่อยๆมันก็จะมั่นคงแข็งแรงเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้น อืม常常常常决有决心就是培养决心的心啊有心修的心它也是嗯慢慢的越来越坚强有力量 มันจะรู้สึกได้เลยว่า อารมณ์อารมณ์เนี่ยมันที่เข้ามากระทบเนี่ยมันกระเทือนน้อยลงไปเนะ我们能感觉到那个情绪升起的情绪呢，就不可以动动摇我们的心。หรือแม้แต่บางอย่างมันกระเทือนมันไหวไปบ้างแต่เหมือน ไหวนิดนึงอ่ะกลับมาละไหวนิดนึงกลับมาละ他可能有动心可能动荡但是动了一点点然后就回可以回来了อันนี้นะแล้วจิตมันจะมีอุเบกขานะมีความรู้ซื่อๆอยู่ตรงนั้นด้วย้ว心就有啊舍就是平平等心啊就只是知道那些状态 นะเรียกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่อุเบกขาแล้วแลอยู่那我们诵经内有说没有苦没有乐只有平等心แลดูอยู่นะจิตใจหรือบางทีหลวงพ่อเขียนพูดง่ายๆหลวงพ่อเทียนก็พูดนะคำว่ารู้ซื่อๆนี่แหละคือรู้อย่างมีอุเบกขา有平等心的观 然后甘田长老也经常说，啊，只是知道呢，就是有平等心，有舍舍的知道。แต่ที่จริงมันมีปัญญาในการเห็นนะนะเออมันเห็นว่ามันธรรมชาติของกายของใจมันก็เป็นแบบนั้นมันมีปัญญาประกอบไม่ใช่ซื่อแบบกดไว้ข่มไว้นะ่但是其实呢当我们只是知道的时候它也里面它也有智慧 他也有智慧，那个知道呃三法印啊。เห็นว่าทุกข์ก็ชั่วคราว สุขก็ชั่วคราวนะ看到啊看见那个苦啊是短暂，乐也是短暂。อาการสุขหรือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจ มันก็เป็นเพียงแค่อาการของกายของใจ มันไม่ใช่เราเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์นะ

นี่แหละนะเราไม่ได้ต้องไปทิ้งกายนะ หรือไม่ต้องไปปฏิเสธจิตใจนะ แต่เรารู้ทันเขานะ我们不要排斥心啊，也不要就是不理这个身体，我们只是要及时知道。ไม่จำเป็นต้องไปหนีไปหาที่สงบนะ ไปหนีผู้คนหนีปัญหาต่างๆ不要逃避 啊，问题社会啊，人呐，就是寻找很宁静的地方。那，我们有任务，有关系，有关然后关系，有关系，有关系，有关系，有关系，有关系，有关系，有嗯。系，有关系，有关你有关系，有关系，有关系，有关系，有关系，有关系，的关系，有关系，有关系，有关系，有关系，有关系， แต่ก็นะถ้าเราจัดสรรเวลามาปฏิบัติธรรมในคอร์สหรือจัดสรรเวลาทำในรูปแบบเป็นประจำ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันไป ไม่ใช่ว่าไม่ทำเลยนะ如果可以安排时间就是定做固定修行方法或者有时候可以来禅修班的话这个也是很好นะเนี่ยสองวันนี้นะเราก็พยายามฝึกให้เต็มที่แต่อย่าไปอยาก อยากได้อะไรเนาะ好的，我们这两天要勤奋用功，好，但是也不也也不要想得到什么。ยิ้มยิ้มมีความพอใจในการกระทำนะ要啊，小小微笑，笑一笑，对我们的行动满意。ได้ทำนะก็พอใจแล้วที่จริงก็เป็นความอิ่มใจสุขใจแล้วที่ได้ทำนะ当我们 就是用功了，那已经满意了，已经很已经满足啊，心里快乐了。คือไม่รู้ภาษาไทยคำว่าได้ทำทำทอทหารแต่ละอัมกับทอทงนะอมันเสียงเหมือนกันนะ แต่จริงมันเป็นความลึกซึ้งของคนโบราณคนมาก这个是我们泰语呢，ทำ 他们可以说两个就是同音嘛，两个意思。第一就是做，还有第二就是法。嗯嗯。那，以当我得嗯。 <laughs> <laughs>